O diaco dos dragos perder pra spin vai virar mochilinha pra dar refletida. Pra prender os bodes só se for parado. Ou não desacerta tá com Só piloto bom, manda pedaleira. Para as quatro faixas, não é brincadeira. Duster vem na bota, foguete é veloz. Pelé concluído, 1x0 pra nós. Na Ayrton Senna, trombamos a verso. Pegamos, tacamos pro baile da zero. Na Santinês, o cana, trombou. Entramos em tanto bem, com o corpo bugou. Direito e esquerda, esquerda e direita. Só de motor cheio, manda pedaleira. E bica no beco, vai dar no Santana. Pelé concluído, ninguém levou.